Kooperatif Cenk Akyol ve arkadaşlarından bir playlist kooperatifi. Tür, zaman sınırlaması olmayan ama hikayesi olabilen kişisel playlistler. Yapamadık ee, yapamadık dediğimiz e, programı Ankara'da Ankara'da bir pidecide. kaydetme. Pideci de evet çok da güzel pideler. Evet. Pidelerin şeyi de lezzetini de sağ olsun Radyo ODTÜ'den Bülent e, abi. e, Bülent Seyit Danlıoğlu'nun denetiminde Hatta onun ombudsmanlığında önümüzde bir- pideler. Gerçekten harika bir listeyle de karşınızda olacak. Bir- Ee, House is not a motel'dan başladık. İlk Bunlar- önce bir kendimizi tanıtalım Ha. Dadal Bey. İsmim Dada Günçe. Birazcık ha. Ee, başka neler, hangi özelliklerimi işte sayayım? İşte meslek, ne, ee, nedir kabaca? Emekli doktorum. Ondan sonra insanların hastalandıkları zaman iyileşebileceklerine inanmıyorum. <laughs> İyi iyi insanların da hastalanacağına inanmıyorum. Ee, genel olarak stabiliteden yanayım. İyi insanların ha, hastalanacağı ne demek? O şimdi ucu açık bir laf oldu ama. Zaten ucu açık bir laf edeyim de ortalık karışsın, karışsın. istedim. <laughs> Yoksa iki tane antibiyotik bir de ağrı kesici yazıp da gönderebilirdim seni buradan ama Doğru. böyle yapmak istemedim. Karışık bir laf edeyim de biraz Bize nasıl bir muhabbet uzasın, playlist kafalar bulansın. hazırladın? Size e, çok güzel bir <laughs> playlist hazırladım. Ya, çok sevdiğim gruplardan biriyle başladım. Biraz da böyle sert bir şey bir girişi var, vurucu bir girişi var. Love grubu, 60'ların sıkı grubu. Neydi adamın adı? Arthur? Arthur Lee. Lee. Ertuğrul şey der, gi- gi- giyinmeyi, kuşanmayı, davranmayı benden öğrendi Jimi Hendrix der. Vay. Olabilir çünkü gerçekten 64-65 yıllarındaki fotoğraflarına bakılınca böyle biraz böyle cipsi mod dedikleri çingene modu işte değişik renkli gömlekler, yelekler, kızıl derili, işte kızıl derili gibi gibi. Arthur Lee enteresan bir adam, enteresan bir karakter. Bir program ona ayrılabilir aslında. Onun en meşhur Ama bir şarkısı vardı. Onu mu çalacaksın? Alone, A- e, Alone Again Or. Onu çok coverlayan oldu. Punk grubu Damned'den ondan sonra yeni sevilen gruplardan Kalexico'ya kadar çok farklı gruplar coverladılar. Böyle hoş minör bir tonu vardır ama ben onu değil de e, A House Is Not A Motel'ı e, çalmayı tercih ediyorum. Olur. O evet, onun... hangi albümden hatırlıyor musun? Vallahi unuttum aslında. 60'ların sonu evet, zaten. Evet, 67 evet. 68 Böyle olabilir. E, kapağı Afrika haritasına benzeyen 67 zannediyorum İlk ikinci albümleriydi. Ben, Doğru. ben de ona evet. ben girmek istiyorum. Evet. Aynı zamanda bu özel grup albüm kapakları yine de gerçekten e, evet. rock tarihinde simge gruplardan birisi. E o zamanki evet. Psychedelia albümlerinin kapakları evet. zaten evet. Aynen öyle. tam tişörtlük değil mi? Kesinlikle. Evet. <laughs> o zaman ilk şarkımız Love'dan neydi ismi? A House Is Not A Motel. Burası otel mi kardeşim diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Başlayalım. At my house I've got no shackles You can come and look if you want to Through the halls you'll see the mantles where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold. And if someone asks you, you can call You're just a thought that someone somewhere somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know what you are here. And the streets are paved with gold. And if someone else here, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. singing, the bells from the schools of wars will be ringing. More confusions, blood transfusions. The news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood, and if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name. Pop'u dinledik. 1960'ların ikinci yarısında garip grup isimleri de e, gündeme gelmeye başlamıştı. Bunlardan bir tanesi Batı yakasında e, aslında hizmet veren bir e, gaz ve elektrik şirketinin ismi Pacific Gas and Electric. Bazı, Ego yani. Evet. Bazıları biliyordur belki. Mesela ünlü Elektrik ünlü gruplardan Chicago'nun da ismi otobüs. Şey. Chicago Transit Authority'dir aslında. Fakat Chicago Transit Authority Chicago İETT'si olduğu için onlar da bizim adımızı Telif. kullanmayın diyorlar. Telif melif işleri var diyorlar. Chicago ismini alıyor. Chicago benim çok tercih ettiğim gruplardan biri değildir bu arada. Onları da kötüleyelim burada. Kötülemeyelim de. <laughs> tercih etmeyelim. Ama Pacific Gas and Electric bize sesleniyor şimdi. Staggerly. Staggerly. Staggerly. Evet. Bu da galiba bir anonim bir parça herhalde. Bir anonim bir parçayı kendi... E, Bunu Nick Cave de mi söylüyordu? Bir sürü insan söylüyor. Bir sürü insan galiba. söyler. Zannedip, Buna ne diyorlar? Denizci şarkıları falan onlar mı? Staggerly bir karakter aslında. Hmm. E, sall sallanarak yürüyen, işte kavgacı, dö dövüşçü bir şey bir karakter, hayali bir karakter. Ondan sonra evet e, Pacific Gazan Elektrik'ten dinliyoruz Staggerly'i. I heard my bulldog bark was staggerly in building lines, squabbling in the dark. Staggering told Billy the lines, What do you think of that? You win all my money, dog. You spit in my and hat. Staggerly went walking in the red hot brawling sun. Says, Bring me my six sugar, Lord, I want my 41. Staggerly, we're walking through the mud and through the sand. Since I feel mistreated this morning, I could kill most any man. Billy the lies told Staggerly, please don't take my life. I got three helpless children, one poor, pitiful wife. Don't care enough about your children and nothing about your wife. You done mistreated me, Billy, and I'm bound to take your life. They shot him three times in the shoulder, Lord. Shot him three times in the side. Well, the last time they shot him caused Billy Lyons to die. Staggerly told Mrs. Billy, You don't believe your man is dead. Come on into the ballroom, see the whole lot shot in his head. The high sheriff told the deputy, Get your pistols and come with me. We got to go arrest the bad man known as Bagley." The deputies took the pistols, they laid them on the shelf. If you want that bad man Stagger Lee, you have to arrest him yourself the high sheriff asked the bartender, Who can that bad man be? Speak softly, said the bartender, that bad man Staggerly. He touched old Stack on the shoulder, say, Stack, why do you run? I don't run, white folk, when I got my 41. The hangman pulled the mask on, tied his hands behind his back, sprung the trap on stagger lee, but his neck refused to crack. The hangman he got frightened, said, Chief, you see how it be? I can't hang this man, Lord. You better set him free. Three hundred dollar funeral, thousand dollar hearse. Satisfaction undertaker put stack on down in the earth. Stagger Lee he told the devil, say, come on and have some fun. You stick me with your pitchfork, and I'll shoot you with my 41. Stagger Lee took the pitchfork and he laid it on the shelf. He says, Stand back, Tom Devil law. I'm gonna rule hell by myself. İkinci parçamızı da sağ salim atlattıktan sonra 1960'ların <laughs> en e, hoş gruplarından biriyle devam etmek istiyorum. Bazı gruplarda bir ünlü olur, iki ünlü olur. Bazı gruplar ünlüler topluluğu gibidir. Traffic. Ha evet görüyorum. Şimdi Amerika'dan şeye evet, İngiltere'ye. Evet evet İngiltere'ye geçtik fakat Traffic daha çok caz ve sol etkisinde bir gruptu. Ee, iki tane çok iki kafadar. iki tane çok baba adam barındırıyor. Bir tanesi Steve Winwood. Doğru. Ee, İngiltere'de hatta grubunda Steve Winwood olanın ayağı yere basmaz diye bir atasözü var. <laughs> Varsa da vardır yani. Yoksa da yoktur. Çok Yoksa da, da demiş <laughs> olduk. Demiş olduk. Ee, çünkü başka gruplarda da özellikle. Solo kariyeri de 80'lerde çok Çok parlaktı. Bir de böyle minicik bir grupları oldu onların. Blind Faith diye. Evet. Davula, Süper grup. evet. Davula almışlar e, Ginger, Ginger Baker'ı. Baker. Ondan sonra Rick Gretsch almışlar bas, bas gitara. Ondan sonra Eric Clapton'ı da almışlar öbür gitara. Daha ne yani böyle işte. Harika. Fakat nedense Blind Faith yürümemiş. E, Traffic bize bu parça da daha sonra e, sol severler tarafından çok coverlandı. Ben ilk e, çı, e, önemli çıkış parçalarından biri olduğunu düşünüyorum. Feeling Alright. Feeling Alright. Kimin kendi, şarkısı? Evet, ben, kendi parçaları. Kendi parçası ama şey gitaristin parçası. Dave Mason'ın Mason parçası. Ben de Bunu da çok kişi Joe Cocker evet. falan söyler. Tabii, tabii, tabii. Ben de araya gireyim. Ee, son dinlediğim plaklardan birisi şu anda e, setin üstünde duruyor bu albüm. Hmm. Evet. Aynen öyle. Evet, Trafik'ten dinliyoruz. Feeling Alright. Seems I've got to have a change of scene Cause every night I have the strangest dream Prison by the way it could be Left here on my own or so it seems got to leave before I start to scream. But someone's locked the door and took the key. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Oh. took me for one big ride. And even now I sit and wonder why. That when I think of you, I start to cry. I just can't waste my time, I must keep dry. Gotta stop believing in all your lies. Cause there's too much to do before I die. myself. Well, you're feeling alright. I'm not feeling too good myself. so I'm here to stay. Till someone comes along and takes my place with a different name, just a different face. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Well, you're feeling alright. feeling to good myself. to know Trafik bize fiilen Orrat'la seslendi. Şimdi Gene Amerika'ya döndük. gene Amerika'ya döndük. Sid Barrett'ı herkes bilir. Rocky Erickson'ı biraz daha az insan bilir. Ama bilir doğru. Ama Alexander Skip Spence'i daha, çok çok daha az insan bilir. Bunları niye aynı cümlede kurdun bu isimleri? Ee, bunlar çünkü e, belirli bir dönem müzik dünyasına çok parlak bir giriş yapmış. Fakat sonra bazı e, küçük kardeşlerimize önermediğimiz bazı zararlı alışkanlıkları nedeniyle yaşadıkları zihinsel problemlerle müzik dünyasından kopmuş kısacık bir ve şey kalmış. Hepimizde de hepimizde de şöyle bir düşünce uyandırmıştı. Şöyle bir özlem. Acaba müziğe devam etseler ne yaparlardı? Bu en çok da Sid Barrett için geçerlidir. İki tane de solo albümü vardır aslında. Henüz o ateşinin sönmediğini gösterir o solo albümler bize. Sid Barrett'ın e, Rocky Erickson e, artık iflah olmaz denmiştir. Onu da anacağız biraz sonra. Bu artık iflah olmaz, bundan adam olmaz denirken rakçıların tabi adam olma kriterleri biraz farklıdır. Rocky Erickson geri döndüm. Kim diyorsa kral öldü, artık bilsin kral geri döndü diyerek geri dönmüş. İcabında e, icabında bir, mu muhteşem bir oldu. Holiday Inn otelinde bir kasetli teybe tek gitarla bile kayıt yapıp iyi albüm yaparım mı ispat etmiştir. Holiday Inn Tapes. Low, low file geçer. metodunun evet. öncülerinden. Very, very low file olmasına rağmen <laughs> tek bir gitarla bir otelde bile kayıt yaparım ve doldururum. Öyle bir güce sahibimi insanlara... Skip Spence hangi evet, bir grupta çalıyordu galiba? Moby Grape'de. Moby Grape'de doğru. Moby Grape yani blues rock'ı temel alan fakat Ama bir country, ayağı da evet. country'de olan bir ayağı psychedelic'de olan şimdi üç ayak saydık tabii. Çünkü rock'ta şey değildir. Rock biraz amorf bir yapıya sahiptir. İlla masa gibi Böyle dört iki ayak, ayak dört ayak değil bazen altı yedi ayaklı rock grupları vardır. Ondan sonra o yüzden Skip Spence'in bir tek albümü var. Or isimli bir albüm. Ee, Moby Grape'den ayrıldıktan sonra yaptığı. Oradan Little Hands parçasıyla bizlere sesleniyor. Evet. Skip Spence'i dinliyoruz. Skip Spence seslendi. Little Hands Bülent işaret ediyor orada yapımcı ya bu arkadaş. parçayı özellikle çok severim ben. Harika bir seçimdi Dadala. Ben bu seçim için ve anlatım da çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim bizlere katıldığınız için. Şimdi geldik benim bana da sorarlar, çoğu insana sorarlar müzikle ilgili. İşte en sevdiğin grup nedir, en sevdiğin grup diye bir şey olmaz zaten. Dönem dönem müzik, bazılarını daha çok seversin. Müzik çünkü e, çok tanrılı bir dindir. Bir Hintliye gidip de hangi tanrıya inanıyorsun diye nasıl sorulmayacaksa bir müziksevere de en Harika. sevdiğin grup nedir diye çok sorulmaz. Güzel ba- e, böyle 2000 tanrısı falan olan inançlar var şeyde <laughs> Doğu'da, Asya'da. Müzik de yani 2000 grup belki pat diye sayamaz bir insan ama ya 5 grup 10 grup vardır her zaman için. Ha, benim vardı her zaman tabii. ayrı tuttuğum grup, tüm bu macerayı başlatan grup olarak kabul ettiğim için Beatles'tır ama şimdi onların ilgisi yok konumuzda. 70'lerde ben e, yurt dışında da biraz fazla bulunduğum için e, şanslıydım özellikle müziğe erişmek konusunda. Değişik isimli gruplar tabi bitmiyordu yani. Her grubun değişik bir adı vardı. 70'lerin ortasında, ikinci yarısında Television diye bir grup geldi, koptu geldi. Ve bunlar Marky Moon diye bir albüm çıkardılar. Ee, bunlar İngiliz değil mi? Amerikalı. Amerikalı. Bunlar, New Yorklu. CGBG evet. tayfasından. Evet, evet o tayfadan. Bunlar bu yani Patti Smith ekolünden geliyorlar. Tom Verlaine işte meşhur Paul Verlaine'in adını alıyor. Gerçek adını unuttum. Richarist, e, gitaristleri Richard Lloyd da Facebook arkadaşımdır. Hmm. Adama nasıl yaptınız diye sordum. Marky Moon albümünü bilmiyorum Hatırlamıyorum. dedi. bilmiyorum dedi çünkü Marky Moon 40. yılında özellikle çok tartışılan bir albüm oldu. Hakikaten bir sürü müzik otoritesi bu adamlar bunu nasıl yaptı diye ama George Harrison'ın meşhur bir lafı var. Formülü bilseydik hepimiz ayrı grup kurardık diyor. Yani evet. bunun böyle bir, bir kimya gibi, fizik doğru. gibi bir formülü yok. Yani bu biraz uçuk bir, bir şey. Alaşım yani değişik. Bir Television 70'lerde iki albüm yaptı. Sonra dağıldı. Her biri kendi yoluna gitti. Fakat 90'larda bir e, birleşme denemesi daha yaptılar. Television diye bir albüm yaptılar kendi adlarıyla. Orada da böyle çok gene köşeli, vurucu bir parçaları vardı. Call Mr. Lee diye. Burada evet. parçaları gene evet. gruptan şey mi Tom Verlaine mi yapıyor yoksa? Beste Tom Verlaine'in fakat oradaki o sert gitar özellikle Parçaya. oradaki belirleyici belirleyici evet. gitar Richard Lloyd'a ait. Richard Lloyd sonra tekrar gruptan koptu. Televizyon devam ediyor konserlerine. Albüm yapmadılar 90'lardan sonra ama konserlerine devam ediyorlar. Richard Lloyd da bağımsız devam ediyor yoluna. Televizyondan Call Mr. Lee dinliyoruz. side job. But now I'm down to wait. No, I can't get out. But you could get across with Hello Mr. Lee. Evet. Şimdi iki tane David'imiz var derim ben hep. Bir tanesini kaybettik 2016 yılında. Öbür David bizimle Bowie, olmaya yani. devam ediyor. David Sylvian. Byron da var ama onu sevmez onu, misin? Yok o, o David başka David. Bunlar başka türlü David. Bunlar saçlarını sarıya boyayıp da şekil yapan böyle hmm. David'ler. Biraz New Wave'ci. Yani. E, new Wave'ci David'ler. David Sylvian'ın 70'lerdeki çıkışı Japan grubuyla oldu. Japan de böyle punk sonrası post-punk, new wave değişik bir gruptu açıkçası. Doğu müziklerinden etkilenme, garip böyle dur kalklar, e, değişik ritimler, e, değişik bas vuruşları. Muhtemelen o dönemi iyi bilenler için ya da o dönemin gruplarını dinleyenler için Bauhaus grubuyla aralarında bir benzerlik kurulabilir. Japan'den geliyor. Otomatik kan. Ankaralılar da seviyor Bauhaus'u Aa, Ankara'da tabii şöyle enteresan bir anım var. Bir gün Damat, 90'larda yürürken yolda Peter Murphy'ye çok benzeyen bir adam gördüm Küçük Esat'ta. Şimdi Küçük Esat'ta Peter Murphy görmek hayra alamet değildir <laughs> normalde bir pazar sabahı. O yüzden de görmemişimdir, o değildir diye düşünür insan. Fakat gerçekten Peter Murphy görmüşüm. Yani oralarda dolaşıyormuş ve Ankara'da yaşadı uzun bir süre. Şimdi Evet. hala Ankara'da mı bilmiyorum. Beyhan Murphy'nin eşiydi. Evet. Koreograf. Bauhaus'ta var mı playlistimizde açıkçası hatırlamıyorum. Varsa da geliriz. Olmasa da aklınıza gelirse Olsa koyarız. da olur, olmasa, olmasa da olur diyelim. <laughs> evet. Şimdi ama televizyon dinleyeceğiz. Evet, televizyonu dinliyoruz. Televizyonu dinledik. Ha pardon. Hayır. Cependen otomatik Ya pideyi yere kafa bulunur mu ayran evet. içerek? <laughs> Cephende o her şekilde kafa bulunur. Davis Doğru. Evet. Davis, otomatik Davis, kan. Otomatik kanla cephen geliyor. Bunların hepsi de sol albüm yaptı galiba. Tabii, değil mi? tabii, tabii, yaptı. Tabii, Richard Barbier miydi o şeyin adı? Yok. Klavyecilerin adı. Onu unuttum. Ama bir de Dali Iskar diye bir iki tanesi. Dali Iskar yaptılar. Bunlar, evet. Sonra şeyi de bilirsin. E, Rain Tree Crow. Daniel Ash diye. Sonradan yaptı, toplanıp evet. o da evet. çok güzeldi. Üçlüydü. Davul, bas, evet. gitar. Ama bu hangi ilk dönemlerinden İlk dönemleri, herhalde? İlk, ilk dönemlerinden. Otomatik yani ilk ya da ikinci albümlerinden olması lazım. Tamam, Otomatik Down Japan. Depen'den dinledik otomatik kan. Ee, evet. Demin bahsettik. Tekrar bahsedeceğiz. Artık aramızda evet. değil. 2019'da aramızdan ayrıldı. Rocky Erickson, Teksaslı. 1960'ların Texas'ı. Texas, yani bazen de lafı doğrudan söylemek lazım. Amerikan türü bir gericilik vardır. Her ülkenin kendi gericiliği var biliyorsunuz. Türkiye için isim vermiyorum. Türkiye Ben de soracaktım Evet. burada ne burada hangi ilimize tekabül ediyor e, diye. E, o şimdi isim verirsek bazı yasal e, sıkıntılar yaşayabiliriz. Cennet yurdumuzun her köşesinin ayrı güzel olduğunu düşünüyorum. Ama Amerika'da Texas özellikle e, gericiliğiyle ünlü bir bölgesi, bir eyaleti Amerika'nın ve oradan böyle 1960'larda e, bazı işte böyle trip çağrışımlarını çok yap olduğu bir grubun çıkması. Adını da özellikle onların e, gericiliğiyle dalga geçmek için 13 floor elevators yani 13. kat asansörleri. Ne çünkü, demek bu hakikaten o ne? Çünkü Amerika'da özellikle güney eyaletlerinde hmm. 13. kat yoktur asansörlerde. Doğru. Uğursuzluk getirdiği için asansöre 13 sayısı yazmazlar. O, o kata başka bir isim verirler. Veya atlıyorlar 12'den, veya, evet, 14'den 14'e geçer. Garaj grubu değil mi? Evet, Nihayetinde. öyle başlıyorlar. Aslında ilk hikaye Moving Sidewalks'la başlıyor. Hmm. Moving Sidewalks şey, Zizi Tap'ın önce. Tap'ın ilk hali gibi evet, diyebiliriz. Zizi Tap tayfasıyla 13 Floor tayfası aslında arkadaşlar. Rocky Erickson enteresan bir adamdı. 13 Floor'la belirli bir şey yaşadı. Başarı yaşadı. Bu hiçbir zaman o dönemin e, diğer çok başarılı grupları gibi değildi. Bir ayakları bluzda, öteki ayakları serbest ve e, değişik bir gruptu 13 Floor Elevators. Rocky Alex'in e, halk tabiriyle kafayı üşüttü. Paranoid hezeyanları vardı. Uzun süre akıl hastanesinde yattı, çıktı. Değişik isimli garip gruplar kurdu. Garip şeylerden bahsetti. Zombi temaları, bataklık, hmm. üşüyen timsahlar gibi <laughs> konulardan bahsetti. Fakat 1990'a kadar e, Rocky Erickson neredeyse unutulmuştu. İşte Jim Morrison gibi, Jim Hendrix gibi, Neville Barrett gibi önemli karakterlerin biraz gölgesinde ya da arkasında kalmıştı. 90'larda 13th Floor Elevators'ın parçalarını ünlü gruplar coverladılar. Benim için yapılmış en iyi birkaç cover albümünden biridir. Where the Pyramid Meets the Eye. Piramidin hmm. asladığı yer. Hmm. Çünkü piramit şekilleri, piramit şekilleriyle ve gözle ilgili o sembol, o Piramidin üstündeki göz sembolü Rocky Erickson'ın çok kullandığı ve ne diyorlar? O her şeyi evet, gören göz. Evet, her şeyi gören göz. Fakat şimdi bu albüm çıktı. 13 Floor neredeyse unutulmuştu. 90'da bu albümde R.E.M. vardı. Ondan sonra Primal Scream vardı. ZZ Top vardı. Battle Surfers vardı. Ve başka çok kuvvetli isimler vardı. Birdenbire böyle ve yani mesela R.E.M. o zaman büyük bir tırmanışa geçmişti. Green albümünü çıkarmıştı. Green, Out of Time'ı çıkarmıştı. Out of Time çıktı, Primal Scream o dönem çok büyük bir tırmanış içerisindeydi. ZZ Top zaten tırmanacağı yere kadar tırmanmıştı. Scream'e Delica mı ne? Evet, Öyle bir albümleri evet. var. Güzeldi o albüm. Yani birdenbire bu grupların bir bilinmeyen, tanınmayan bir grubu referans göstermesi bütün projektörleri tekrar 13 Floor Elevators'ın üzerine çevirdi. Aynı zamanda Rocky Erickson'un üzerine. Ve Rocky Erickson tekrar ilgi odağı oldu. Hatta albüm yapmaya başladı. Ondan sonra müziğe devam etti. Çok sık olmamakla birlikte albüm yapmaya, konser vermeye devam etti. Akıl sağlığını da bunları yapabilecek kadar korumayı başardı ve 2019 yılına kadar da aramızda kaldı, hayatta kaldı. 2019'da bize veda etti. Şimdi, Şimdi hangi parça? Rocky Erickson'dan geliyor. Aynı zamanda 13 Floor'la da yaptığı bir parçadır bu. I have always been here before. Tamam. Her zaman buradaydım diyor. Seems like a bell rings, time for deja vu. Everything is familiar, being here with you. All you've ever had before, you've had to understand. Now all you have to do is want to have at your command. I have always been here before. Allowing my mind's call. incorporate more never stops its flow. I have always been here before. That that is pleasing, that that is real, that that is forever keeps filling, never filled. That that snuck up upon you in the night that that you remember in an early child like that that was supposed to have frightened you, but somehow you never took to fright. I have always been gargoyles to Stonehenge, from the Sphinx to the pyramids, Lucifer's temples praising the devil right, to the devil's clock as it strikes midnight. I have always been here before. Allowing my mind's call of incorporate more never stops this flow. I have always been here before. Rocky Erickson'dan dinledik. I have always been here before. Kaç yıldır yoktun birader neredeydin diye soranlar olunca Ben hep buradaydım. böylece ben buradaydım da siz göremiyordunuz diyor. <laughs> Arkasından da güzel bir şey denir de şimdi radyoda olduğumuz için diyemiyoruz işte. Bipleriz orayı ya. Bipleriz. <laughs> Siz göremiyordunuz pezevenkler diyor. <laughs> tamam güzel ben orayı güzel bipleri. Evet şimdi gelelim tekrar İngiltere'ye. Yağmurlu adamıza geri dönelim. Zaten genellikle rock'la ilgili bir iş yapıyorsak iki tane dolaşacağımız yer vardır. Bir evet. tanesi İngiltere'dir, öbürü Amerika'dır. Evet. Nadiren Kanada'ya geçeriz. Kanada'dan iyi işler çıkar. Mesela Meksika'ya hiç gitmeyiz. Mesela Panama'ya hiç gitmeyiz. Fransa'ya belki uğrarız bazı referanslar Yok, için. Fransa'ya hiç uğramaz. Meksika'ya uğranır. Fransa'ya Fransa uğrarız. Yok, mesela yok. bir Johnny Holiday mi? Bir, hayır hayır bir Tinder Sticks programı yapacaksak mutlaka Jacques Brel'de aslında Belçika'ya hmm. demem lazım Doğru ama. söylüyorsun. Yani Belçika, Fransa yani Frankofonların da Frankofonların da ama etkisi tam, vardır. Evet, doğru. Yani, rock bir tam yani azdır biraz. Ben tabii e, Fransa değil şanson, de şanson Almanya'ya uğramamız belki. Pop'tan da bahsetmek Al gerekiyor. Almanya uğranır doğru Aynen. Almanya kesin. Almanya özellikle 65'e kadar Almanya'daki müzik e, savaş sonrasının yıkımına eşdeğer bir yıkımdı. Fakat sonra bir patlama oldu. Krautrock patlaması. O ayrı bir programın konusu tabii bizim ben, için. Ben Fransa deyince bir de araya ben girebilir miyim? Tabii ki. Iggy Pop Fransa Sız şansonlarını seslendirmişti. Biliyorum. Albümün ismini hatırlayamadım şimdi. İki albüm yaptı hatta. Bir tanesi var onların. Ben, e, onu da dinleme önerisi olarak sunuyum buradan. Hangisi? Listemizde yok ama. Kimden? E, Iggy Pop. Iggy Pop. Iggy Pop. Iggy Pop şanson söylüyor. Ama, mu, işi. ama muhteşem söylüyor. Ya Iggy Pop şöyle. Iggy Pop'un muhteşem söylemek gibi bir becerisi var Kaç da. Kaç yaşına geldi? İtlik ha, serserilikten evet, bıkmadı değil mi? <laughs> Başka işin yok mu birader diye de ben sorardım yapımcı olsaydım. Şanson söyleyeceğim abi diye geliyor. Ya kardeşim sen işine bak derdim ben ama tabii gene kendi tercihe saygı duyuyoruz. İngiltere'ye dönelim. İngiltere tamam. önemli bizim için. 80'lere kere geldik galiba. 80'lere geldik. oradan gördüm kim Şimdi oldu. İngiltere'de bir korkunç bir taşra merkez kavgası vardır. Her ülkede vardır. Türkiye'de de var ama hepsi başka alanlarda tezahür ederler. Amerika'da yoktur. Amerika daha değişik. Amerika'da daha değişik böyle. Çok merkezli bir yer olduğu için. Ya mesela New York ve diğerleri diyemeyiz. Oradan Los Angeles'tan bir grup çıkar ya da Orada San West Coast, Francisco'da. East Coast var. Olabilir ama güney de var bir yandan da. Güneyden Var, de Boston'dan doğru. da çok iyi grup çıkıyor. Minnesota'dan da, Minneapolis'ten de Tabii çıkıyor o- filan. The Hani- Band kuzeyden Evet, geliyor. Kanada'dan. Kanada'dan, Onlar Kanada'dan. geliyor. Yok, direkt Doğru. Kanada'dan Ha, onlar geliyor. Kanada'dan geliyor. Doğru. Biri hariç şey hepsi Kanadalı onlar. Doğru. Bir Kızılderili var. Şimdi House Martin size geldik. İki grup İngiltere'de 80'lerde aldı götürdü. Bir tanesi Smith'ti. Dört albüm yaptılar ama iki tane e, şey garip adamları vardı. Birçok sıkı gitaristleri vardı. Johnny, Johnny Marr. Marr. Bir de tabii Morrissey vardı. Morrissey belki de Sevmeyiz. en tartışılacak yani böyle oylama ya referandum bile yapılabilir İngiltere'de. Morrissey <laughs> yaşasın mı ölsün mü diye. O kadar üzerinde dedi. anlaşılamayan bir karakter. Yani anlaşılamayan derken insanların zıtlaştığı bir karakter. Ölmesin tabii canım yani. Fakat hani farklı bir tarz getirdi. farklı bir tarz getirdi müziğe. Smith Manchester'dan çıktı. Manchester'da e, taşradır İngiltere'de ve, ama çok önemli gruplar çıkarmasıyla bilinir. Manchester. E, Manchester, Joy Division gibi çok önemli, çok böyle hani ortalığı karıştırmış gruplar çıkartmasıyla bilinir bir yandan da. Stone Roses. Gibi. E, ondan Fall da Manchester'dan çıkmıştır. Hmm. İşte ondan sonra Simple Red de Manchester'dan çıkmıştır. Hani Bee, köken olarak oralıdır filan. Böyle demek ki şeyli değil mi ya? Down sonra sonra oraya Down gidiyorlar. Oraya köken olarak Manchester'lılar evet. Aynı ACDC evet. gibi onlar da İngiliz olup sonra evet. Tabii Avustralyalı olan. İngiliz mi? İngiliz biliyorum. Şimdi gelelim bu taşra şey kavgasına. Ee, bu İngilizlerin özellikle kuzeyde U'ları A, A diye değil U diye okurlar. Hull diye bir şehir var. Hal, hmm. Hal, Hal ya da Hull. Ha, Şimdi ben, ben, House Martins, House Martins bu şehrin grubu. Ve özellikle bir albümlerinde bu taşra merkez kavgası çok belirgin ortaya çıkar. Albümün kapağında Hull 4, Londra 0 yazar. Oo. Bir yer maç sonucu gibidir yani. dört tane çektik size diyor. Vay. Ondan sonra ve çok net olarak yani küçük bir şehrin iyi grubuyuz der. House Martins'den dinleyeceğiz şimdi. House Martins'le ilgili bir iddiam vardır. Cure'un ve Smiths'in çok gölgesinde kalan bir grup olduğunu düşünürüm ben. Haz Martinez'in. O yüzden de biraz ihmal edildiğini, hak ettiği değeri bulamadığını düşünürüm. Oradan ayrılıp sola çalışan birileri var galiba. Var var. Neydi o? Mobi oralı mıydı ya? Onlardan mıydı? Bir tane meşhur bir adam vardı. Bak şimdi. Mobi, Mobi'nin Amerikalı olması lazım. Mobi olması Amerikalı. lazım. Doğru doğru. Amerikalı. Hatta şeyin torunu değil mi ya? Norman Melville'in torunu, Aynen. büyük torunu. Doğru doğru. Bir de Orange Juice vardır. Ee, gene böyle gözden kaçmış gruplar. Benim, İngi- bu iki grubu evet. da ben bilmiyorum. Evet. Arada söyleyeyim. Evet. E, İtiraflar adlı sa evet. <laughs> saatimizde de bilmemek değil öğrenmemek diyoruz. Meşhur evet. atasözü. House Martins'i öğreniyoruz evet. şimdi. Şimdi evet. House Martins'den We Are Not Going Back diyoruz. Martins bize we are not going back dedi. Biraz da e, taşra merkez konularını tartıştık. Biraz tartıştık ama çok da fazla tartışmadık. Bunlar çünkü çetrefilli konular. Sabaha kadar sürer taşra mı merkez mi? <laughs> İngiliz işçi sınıfı, Marx niye Londra'da yaşadı gibi böyle garip garip konulara doğru gidebiliriz. Evet şimdi geçelim İrlanda'ya. Hmm. İrlanda İngiltere'nin yavrusudur. Sever de döverdi. Genellikle dövmüştür ama. <laughs> Ondan sonra Kuzey İrlanda da İrlanda'nın yavrusudur. Ondan sonra e, Serbest İrlanda hangisiydi? Hep Serbest böyle... İrlanda güneydeki. Güneydeki değil mi? Serbest denmesi aslında şeyden kaynaklanıyor. Bir dönem tam bağımsız olamıyor İrlanda güneyde. Zannediyorum 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tam böyle bağımsız bir republik, cumhuriyet haline geliyor. O tarihçilerin konusu. Bizim konumuz müzik. İrlanda'dan ne dinliyoruz? Şimdi ne dedik? İrlanda İngiltere'nin yavrusudur. Kuzey hmm. İrlanda'da İrlanda'nın yavrusudur. Van Morrison da Kuzey İrlanda'nın yavrusudur. Şimdi şey geldi adama. Van Morrison'ın meşhur grubu. Dem. İşte, adam gibi adamlık. Evet, ha? Adam gibi adam. İşte feraset. <laughs> İşte cesaret. Şeyin karikatürü vardı öyle. <laughs> Man, man like a man diyor. Van the man ha? Hayır hayır. Van the man, man, the man derler. Tabii Dem'le bir çıkış yapıyor. Grubu Dem'le bir çıkış. Hmm. Zannediyorum iki ya da üç albümde Tabii, o neydi o bir meşhur şarkısı? Gloria. Ha, Gloria. Neredeyse bütün garaj gruplarının çalmak zorunda olduğu <laughs> bir şarkı. Patti Smith'in de devleştiği bir evet, şarkı bu. Patti Smith onu alıp bambaşka bir hale getiriyor. Them ilk başarılı grubu. Van Bir de Morrison'ın. Brown neydi? Brown Eyed Girl Brown vardı? Brown Eyed Girl o solo. O solo muydu? Solo yılları. Demle miydi o? yok Solo Demle yıllarında. solo hmm. yıllarında. O da e, eşine yazıyor abi. Ee, Van Morrison tabii Them'den sonra çok başarılı bir solo kariyeri var. Çok başarılı. Hatta mesela Bruce Springsteen'i, ondan sonra Elvis Costello'yu, Boomtown Rats'i bun- bunlar kendi itirafları. Doğrudan etkilendiklerini söylüyorlar. Onun o serbest tarzda yani Dylan'la başlayan bir serbest yazım formatını alıp bir ileri taşıdığını düşünüyorum Van Morrison'ın. Konuşur gibi söylüyor fakat bir yandan da melodik ve bir yandan da çok dokunaklı. Enstrümancılığı da var. Ve 4-5 4-5 enstrümanı çok iyi çaldığı söylenir. Doğru. Gitarda da duruma Tabii. çok hakim. Şimdi en ilginçtir bir e, kesişimle geliyoruz karşınıza bir coverla. Ama şimdi bazı coverlar gerçekten cover'dır. Bizim Aa, bar, evet. bar gruplarının yaptığını ben cover'dan saymıyorum. Onlar durumu idare ediyorlar bir Bob Dylan parçasıyla geliyor. Them, It's All Over Now Baby Blue. Harika. Ben de buradan Van Morrison ve Dem'e bir selam çakayım. Evet, evet. You must leave now. Take what you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. baby, the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty handed painter from your streets is drawing crazy patterns. Van Morrison'dan dinledik. It's ben, all over Van, now. Van Morrison'la Dem'den dinledik. Ha Dem de var doğru. Evet. Dem kadrosun Dem kadrosunda Van Morrison var. Ronaldo'lu Ronaldo'lu Ronaldo, Barcelona Barcelona gibi, gibi bir şey bu yani. Evet şimdi gelelim tekrar o televizyonda yaptığımız aynı muhabbete geri dönelim. Bana sık sorulan sorulardan biri gene bana da soruluyordur. Bülent'e de sorarlar onu, Cenk'e de sorarlar. Hangi grup, hangi grup, hangi grup? Kim kimi döver. Ha, senden onu alacaklar çünkü başkasına satacak ya da ben şeyi sevgi ve saygıyla karşılıyorum. Senden duyduğu bir grubu gider dinler merak eder, ufkunu açar. Ama genellikle bu soru bunun için sorulmaz. Basit bir meraktan ve şeyden sorulur. E, daha çok. Hani bu adam ne dinliyor? Yani seni merak hmm, eder. Evet. Bazen de sana karşı çıkmak için bir grup söylersin ya o da dinlenir. O da grup der. mu filan. Evet. Yani sana ne diye çok güzel bir şey var Türkçe'de. <laughs> evet. Böyle verilebilecek güzel bir cevap var. Ve yeterli evet. o cevap. Evet. 80'lerin İngiltere'sine dönelim tekrar. İskoçya'sına dönelim. İki kardeş var. Reed kardeşler. Adlarını hatırlamıyorum. Soyadları Reed. Bunlar Kamış, da bu Reed. E, gibi değil. R-E-I-D diye. Okay. Öyle hatırlıyorum. Yanlış okay. olabilir. Şimdi bu kardeşler de tıpkı Oasis'in Gallagher kardeşleri gibi birbirinden nefret ediyorlar. Birbirlerini sevmeyen iki kardeş. Fakat babaları bunları seviyor. Bunlara doğum günlerinde bir tane drum machine, bir kayıt Evlat aleti. olsa sevilmezler ama. Ama baba öyle işte, babalık öyle bir şey değil. Hmm. Baba olanlar bizi anlarlar. Babalık böyle bir şey işte. Tabii ben anlayamam <laughs> Babaları bunlara kayıt aleti, drum machine falan gibi böyle amfi, gitar, mitar gibi hediyeler veriyor. Yavrum müzik yapın hatta müzisyen olun evladım diyor. Bunlar daha sonra Primal Scream'de parlayacak olan Bobby Gillespie'yi de yanlarına alıp Jesus and Mary Chain diye bir grup kuruyorlar. Jesus and Mary Chain de özellikle Katoliklerin çok tepkisine yol açan bir e, isim aslında. Bu Jesus and Mary Chain cornflakes türü bir e, yiyecekten çıkan bir kolyenin adı. Küçük oyuncaklar, plastikler falan çıkar ya şeyden falan. İşte ne bir sürpriz yumurtadan falan onun gibi bir şeyin adı aslında. Gruba böyle garip bir isim yani. buluyorlar. Jesus and Mary Chain ismini koyuyorlar gruba. Ve ilk başlarda drum machine'e çalıştıkları için de kafalarında hep böyle sabit tek düze bir ritim hmm. var. Onun üzerine Ritmizak. gitar, hmm. onun üzerine de bu iki kardeş enteresan. Ortalık böyle heavy metalden, punk'tan falan yıkılırken bunlar 1950'lerin sonunun 60'ların pop müziğine meraklılar. Ona Everly Brothers, Beach Boys, o tür müzikler, o tür armoniler hoşuna gidiyor bunların. Sabit bir ritim böyle zumçak zumçak diye vuran. Daha doğrusu böyle Genellikle 16'lık tıkı tıkı tıs tıs tıkı tıkı öyle bir ritim arkada. Çok sert gitarlar, öldürücü gitarlar ve acayip yumuşak, hafif de nevrotik bir vokal ile çok özgün bir sound yakalıyorlar. Şimdi belki de en meşhur parçalarını çalacağız. Jesus and Mary Chain'in Just Like Honey. Dastaykane'yi dinledik. Bu Japonya'da geçen bir film vardı. Lost in Translation'da. Zannediyorum orada ne? Just Like John evet. evet evet kızı. Evet evet. Angelica Huston Hı-hı. Çok da güzel bir filmdi. Bir Amerikalı oyuncu bir reklam için gidiyor falan filan. Orada Just Like Honey miydi çalan bilmiyorum ama bir Jesus and Mary Chain parçası da çalınca sinemaya meraklı olup da müzik merak az olan bazı arkadaşlar ya arkadaşım çok da güzel bir parça bu grup kim diye Çevre, Zaten çoğu sordular. filmin evet. etkisi öyle oluyor. Evet. Şimdi gelelim bir e, rock'n'roll kahramanına. Çok eskileri Çok gidiyoruz. eski, çok eski. Bir yani rock'n'roll'un genç ölmek, genç ölmüşü. 22 uçak yaşında kazasında. uçak kazasında ölen Buddy Holly. Bütün Beatles'ın, Rolling Stones'un hepsinin ondan feyz aldığı söylenir. İnanılmaz yaratıcı bir adam çünkü. İki ya da üç albümü var. Ondan sonra küçük bir rock'n'roll grubu kuruyor. Gene Texas gibi bir yerden çıkıyor fakat ilk büyük konserini zencilere karşı veriyor. Zenci lafı ırkçı mı? Siyah ben siyahlara siyah zenci demeyelim. Siyahlara veriyor. Bir yanlışlık eseri oluyor fakat müziğini çok sevdiklerini fark edince de doğru yolda olduğuna inanıyor. Ondan sonra ve maalesef bir turne sırasında işte bir uçak kazasında iki ayrı müzisyenle birlikte aramızdan ayrılıyor. Buddy Holly'den dinliyoruz. Grubu grubuyla birlikte, Crickets'le birlikte. Ne çok uçakta ölen adam var, var değil mi? Var, Randy evet. Rhodes, evet. Leonard Skinner. Evet, şey çok Otis Redding tabii. Otis Redding doğru. Evet. Ona özel program şey, yapılabilir yani bu seride. Country Rose'u söyleyen Denver, John Denver. John Denver. Evet, o doğru. da uçak kazası. Doğru. Evet. Everyday. Steve Ray Vaughan'da helikopter, helikopter kazası. kazası. Evet. Buddy Holly'den dinliyoruz. Crickets arkasında eşlik ediyor. Everyday. every day. It's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Ah, hey, ah, hey, hey. Every day it's a getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Ah, hey, hey, hey. Every day seems a little longer every way. Love's a little stronger, come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey. come what may. Do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way. Ankara'dan buradan bir şey bir şey yapamıyor. Hava Yap çok canım. soğukmuş abi o gün. Evet. Konser turneye gidecekler. Diyorum otobüs kaloriferi bozuk. Abi işte otobüsün evet. kaloriferi bozuk. Evet. Diyorlar ki siz e, uçakla gidin. Uçakla gidin diyorlar. Evet. Uçağa biniyorlar. Abi hava soğuk. Pilot şeysiz, koşullar. lisanssız bir lisanssız, pilot. Lisanssız aynen. Şey düşü veriyor hmm, uçak. Evet. Onun yanında birkaç kişi evet. daha ölüyor isimleri. Big Bopper'la şey Richie Valens. Richie Valens. Richie Valens da mı aynı? Evet, aynı uçakta. Richie Valens evet. Aa, ben, Şimdi bunu evet. da ekleyelim. Richie Valens da şey e, La Bamba filmiyle La Bamba, evet. hatırlandı. Tekrar hatırlandı. Onu, bizim bir isminde Türkiye'ye geçen Türkiye Yine, yine Turkish Town. Yine Turkish Town Richie Valens'ın doğru. O da, o da Bob Dylan'ın en sevdiği şarkıymış abi. Çünkü, doğru. çünkü Bob Dylan'ın bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı zannediyorum şey, Türkleşmiş bir Yahudi ailenin çocuğu. Ha. Kazman'dan Ukrayna'ya, Ukrayna'dan şeye göçmüşler. Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya göçmüşler. Evet, Buddy Holly'den Everyday'i dinledik. Talihsiz bir uçak kazasıyla. Talihlisi oluyorsa sanki. <laughs> Böyle garip bir laf oldu. Talihlisi var mesela. Adnan Menderes ha. ölmüyor değil mi? Yani evet. Onun işte. için talih tabii. Evet, Buddy Holly'den dinledik Everyday. Şimdi gelelim benim için yine özel gruplardan birine. Gizli Beatles derim ben onlara. Beşinci Beatles Beşinci Beatles değil. Gizli Beatles. Gizli yani Beatles. George 60'larda yok yok değil. 60'larda ikinci bir grubun da Beatles kadar iyi müzik yaptığını düşündüm hep. Özellikle evet, belirli bir dönemde. Ha, ha, ha. Grup olarak. Harmonileri çok iyiydi. Parçaları on numaraydı Anladım. fakat Ama hiç Beatles'ın bir İngiltere dışında fazla etkisi yok galiba. Zayıf onların. kaldı. Sonradan bazı parçaları Coverlandı, coverlandıkça keşfedildiler. Neydi ka- Kings, adamların Kings, Kings. adı neydi onların? Kings. Ray Davis, Davis Davis, Davis, Davis kardeşler. Ha, Ray ile Ray ve Dave. Dave'di Dave, doğru. Dave, evet. Ama Ray Davis asıl şey. Tabii ki. Asıl patron o. Ve geçtiğimiz yıllarda da kendi hmm. kitaplaştırdığı e, bir şeyden, olaydan, bir kitaptan aslında bir albüm oluşuyor. Evet. Şimdi çok onlar da e, roll ve blues'a yani daha çok böyle Rolling Stones'la aynı çizgide başlayıp da daha sonra 64-65 gibi Beatles'ın harmonik yapısına benzeyen bir yolda ilerlediler. 70'leri 80'leri de atlattılar. Hala da var görünüyorlar zannediyorum kağıt üzerinde. Solo Fakat yapıyorlar galiba. Solo da yapıyor. Çok solo. büyük yani 80'lerde 90'larda çok büyük bir müzik olayı yaratamadılar ama özellikle 65-70 arası yaptıkları işlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve tabii İngiltere'yi çok iyi anlatan hani 10 parça 5 parça seç deseler bana bir tanesi mutlaka bu olacaktır. Çünkü İngiltere gerçeğidir. Bu rainy day in June. Yani Haziran'da yağmur. Ha. Genellikle İngiltere'de bütün Haziran yağmur Gerçi yağar bizde yağar. İstanbul'da yağar ama. Buralarda şey Çok, Deli gibi yağar. ha, Asfalt Yani sökecek kadar. Son 5-10 Ankara'da da mesela 42 indiler vardır. Mayıs hmm. ayında saat 4'ten 5'ten sonra yağar 40 gün. Sabaha Ama yok 42'ndiler. ikindiler. Hı, ikindi dedin ya doğru. Evet, işte. Tamam. Ama bu Rainy Day in gerçekten hem e, yani tınısıyla hem de e, söylediği şeyle, sözüyle İngiltere'yi çok iyi anlatan bir parça. Kings'ten dinliyoruz. Kings bize rainy day in June dedi ve İngiltere'deyiz gene. Hmm. Adada devam ediyoruz yolculuğumuza. Gene, Bunlar da bizde çok evet, bilinmez bu grupta. Evet. Birkaç parçaları özellikle çok fazla filmde çalındı, kullanıldı. Bu o parçalardan bir tanesi. En az 4-5 Amerikan filminde filmin diğerlerinde bu parça duyuldu. Özgün bir parçadır. Caza daha çok yaklaşan İngiliz gruplarından olmuştu. Zombies. İsimleri çok kötü bir isim tabii. Animals evet. gibi. Evet. Fakat ama o zamanlar işte çok grupların hepsinin tutuluyor. ismi aslında çıktığı anda kötüdür. Yani Rolling Stones 60'ların grubu hep evet. şeyler yani evet. çoğul. Yani Animals hayvan mıydı? Beatles böcek miydi? Falan değil. Grupların adları ünlü olduktan sonra o, onlara yapışıyor. O ismin tabii. hakikatinden soyutlanır. Kimse zombisi zombiler olarak düşünmez mesela aklına yaptıkları müzik gelir. iyi ya da kötü. Klavyecileri, evet. çok iyi bir klavyecileri vardı. Roy Argent olması lazım. Rod Argent. Rod, Rod Argent. Evet. Rod Argent. O, çok Argent sıkı, diye evet, sonra bir grup evet. kurdu. Çok sıkı bir klavyeci ve çok iyi özellikle elektro piyanonun çok hakim olduğu elektrikli piyanonun evet. ve çok böyle yumuşak caz e, caz e, vokaller. Vokalist de işte. Colin Blunstone galiba evet, değil mi? Evet. O muydu emin değilim açıkçası. Galiba o olması lazım. Yanlış bir bilgi verip de şeye sebep olmuyor. Ee, yanlış olabilir. Yani öyle arasında infiale. Şimdi kalkıp Wikipedia'ya bakarız. Düşünsene binlerce kişi toplanmış senin evinin önünde. <laughs> Colin Blunstone. Değil o değil o değil başkası falan diye. Sanki işte, ama emin değilim. Da, bilmiyorum. Evet, evet. Olabilir. Ama Şimdi, ben de bunları evet. şeyden hatırlarım. Her şeye Santana bağlarım ben biliyorsun. Evet, evet. She's Not There. She's Not There benim de çok sevdiğim bir parçadır ama ise bu listeyi yaparken onu değil Time onu, of the Season'ı çekmişim. Onu Santana'dan seçmişim. Buradaki bu şeyler böyle nefesli nefes sesleri, ah kup sesleri özellikle o dönem için oldukça özgün ve çok da beğeniliyor. Parçayı çalarken bir bakalım. Acaba hakikaten Colin Blunstone Onlarda mıydı evet. değil miydi bakalım valla. Time of the Season. Zombies. It's the time of the season When love runs high In this time, give it to me easy Let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone. It's the time of the season for love. <sighs> What's your name? daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken us he take anytime? Anytime to show to show you what you need to live. Tell it to me slowly. Seas'den dinledik. Time of the Season. Şimdi gene e, grup kurduk ama en garip ismi nasıl bulabiliriz? Gene mi 60'lardayız? Gruplar tabii hep 60'lardayız hmm. çoğunlukla. Çok az 60'ların dışına çıktık. Şimdi West Coast Pop Art Experimental Band. The Band grubunun The Last Waltz filmini seyredenler varsa orada grubun bir üyesi bu arada şimdi kontrol ettim doğru söylemişim. Eyvallah. Colin tamam. Blonstone. Binlerce kişinin <laughs> yapacağı o protesto gösterisini <laughs> Ön, atlattık. Evet. Şimdi e, The Band grubunun Martin Scorsese çekmişti galiba. Evet, Last Waltz Last Waltz. 76. Orada, orada garip isimler zannediyorum Gert Hudson. Grubun Gert Hudson şey, klavyecilerden biri. şeyden bahseder. Gruplara abuk subuk isimler konmaya başlamıştı. Biraz da biz The Band adını o yüzden grup adını onlara karşı hmm. aldık diye bir şey bahseder. Basitçe bir isim. Orada bahsettiği isimlerdeki gruplar yoktur. Orada çikolata, metro, şekerleme palto gibi falan garip şeyler söyler. Belki de onları uyduruyordur. Fakat mesela Chocolate Watchman diye bir grup var. Evet öyle bir o şeyler. Dönem, yani o Velvet Underground'da zannediyorum. Ya, funk işte. grubu vardı. Evet. Hot Chocolate. Hot Chocolate. Hot Chocolate. Çok o, sevdiğim bir grup. O 70, apayrı, apayrı bir şey. Tabii, canım. 70-80'ler. Şey, Programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. İsmini okurken bile programın yarısının e, neredeyse Geçti. geçeceği The West Coast Pop Art Experimental Band If You Want This Love parçasıyla geliyor. Müzik Experimental Band'den dinledik. If You Want This Love. Şimdi gene 60'ların kahramanlarından birine geldik. Aa tabii. E, folk'la başlıyor. Çok seviyorum. Dylan'dan etkileniyor. Fakat Ve çok kişi müzik, de etkili, etkiliyor. Sonra çok kişi etkiliyor. Yaptığı müzik Dylan'a benzemiyor ama enteresandır. Önce kendine has bir İngiliz folk geleneğin ile beslenen bir bu da Hint şeylerine şey, bulaşıyor. Bir yandan bir yandan da böyle e, doğu Hı. ezgilerine o, bulaşıyor. Fakat gibi. sonra yavaş yavaş ondan da kopuyor müziğine bas gitar, davul, elektro gitar ekliyor. Jeff Beck gibi her gruba lazım bir gitaristi kadrosuna alıyor. Jimmy Page de çalıyor galiba hatta. Jimmy hatta Page zaten basçı herhalde. neydi? John Paul evet. Jones da bununla e, çalıyor. Jimmy Page zaten çalmadığı, çalmadığı adam kalmadı. kalmamıştır o 60'larda. Diyor, diyor SSK'dan birleştirme istemiş şeyi. <laughs> Bağkur, Bağkur. Bağkur SSK ve <laughs> hizmet birleştirmesi. SGK hizmet birleştirmesi. hizmet dökümü istemiş. Onu Discogs'tan istiyor herhalde. Nereden istiyor? Yok kendisi de söylüyor. Yani <laughs> bazı kayıtlarımı bana dinletiyorlar. Burada da varsın, şurada da. Çünkü sanıyorum tabii. 200'ün üzerinde kayıtta çalmış. Kendisi de hep hepsini tam hatırlamıyor. Bir usta da sonra... çalışmışlığı var diye hatırlıyorum. Yanlış mı bilmiyorum. Olabilir, olabilir. Bir yerlerden çıkarsa şaşırmayız. Aynen. Bir e, kabuk değiştiriyor Donovan. Folk'tan daha böyle psikodelik tınılara geçiyor. Arkaya böyle tabla gibi, sitar gibi doğu enstrümanlarını ekliyor ve doğuya ait bir sound'u o dönemin böyle 67'lerin 68'in psikodelik tınılarına dalıyor. Bunları yaptığı parçası da Sunshine Superman. Donovan'dan dinliyoruz. Belki de en ünlü şarkısı. E, en ünlülerden birisi Biri. diyelim. Bunu Happy Mondays çok güzel coverlar Sunshine Superman'i. Hmm. Bir de ilginç bir şey vardır. Happy Mondays'in iki elemanı Donovan'ın iki kızıyla evlenmiş. Hala hmm. evliler mi bilmiyorum. Allah mesut etsin diyoruz. <laughs> Bana analı babalı bir bilgiler için de ben <laughs> evet. çok teşekkür ediyorum. Sonra, Sonra duydum. Evet yani Donovan'la birlikte çalışıyor. Donovan'ı çok seviyorlar o Happy Mondays tayfası. Ee, ve Sunshine Superman'i de bir konserde mi yoksa bir albümde mi bir şey, EP'de mi bir yerlerde coverlıyorlar. Değişik ve garip bir şekilde grubun kimyasıyla Donovan'ın 60'lardaki kimyası tutuyor. Grup zaten ama e, Manchester'dan kendileriyle de tanışma şansım oldu. Çok hmm. kimyasal bir grup zaten. <laughs> evet. Kimya konusunda <laughs> geliş, gelişmiş, bilgi sahibi bir grup. Evet. Hap yapıyorlar galiba. Evet. <laughs> through my Superman dedik. Donovan'dan şimdi geldik. Son parçamız değildi ha. Döndük dolaştık. Son parçamız az solistlere evet. geldi. Döndük dolaştık. Enteresan bir yere geldik. Şimdi ben her genç gibi ben de işte 17 18 yaşlarında başladım gitar çalmaya. O zamanlar da işte bir sürü grup var falan ama bizim en fazla peşinde koştuğumuz gruplardan birisi Rolling Stones. Bir de Rolling Stones'un şöyle bir özelliği var. Bir gitar grubudur Rolling Stones ve Parçaları da çalınabilir. Yani çalınması imkansız parçalar yapmazlar. Özellikle belli dönemlerinde. Yani bir parça yapayım sadece ben çalayım başkası çalamasın. Ya da çalacağım diye kafayı üşütsün kafasıyla yapılmamış parçalar. Hangi kafayla yapıldıkları ayrı bir tartışma konusu. O bizi zora sokabilir ama en azından çalınabilir. Fakat şimdi Painted Black'e geldik. İşte bir Amerikalı arkadaştan şarkının sözlerini bulduk. Zaten sözler çok etkileyici. Ee, akorları da çıkardık bir, bir abimiz vardı gitarist. O da yardım etti. Davulcu arkadaşı da çözdük falan. Çözemediğimiz bir problemimiz vardı. Baştaki gitar tonunu tutturamıyorduk. Tutturamadık, tutturamadık. Yıllarca... Şu dört parmak meselesi mi? Yok, yok değil. Ee, bir türlü o ton tam tutmuyor. Ona benzer bir şey çalıyorduk biz de. Hatta akordumu dedik bozalım, tellerini yumuşatalım falan filan. Telleri yumuşatma fikrimiz aslında çok yanlış değilmiş. Yıllar sonra parçanın bir çekimini 60'larda görürken izlerken o meğerse sitar sesiymiş o baştaki ses. O yüzden yapamamışız. Rolling Stones'un e, kendini de aştığı, dönemin müziğini de aştığı birkaç parçası vardır. Mesela Satisfaction'ın öyle olduğunu düşünmem. Ben şeyi severim. Jumping Jack Flash'ı çok Flash severim. çok ileri bir parçadır. Ama mesela bir tane seç deseler Rolling Stones'a, bir tane Rolling Stones hakkım var deseler kim diyecek onu da bilmiyorum. Hani hep böyle birileri bize bir şeyler Harfaki. diyor. İki tane seç, en, en iyi onu söyle falan. Hayali şeyler bunlar tabii. Ama bir tane seç deseler Painted Black derim. Ve kapanışımızı Painted Black'la yapıyoruz. green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun. Kooperatif Cenk Akyol ve arkadaşlarından bir playlist kooperatifi. Tür, zaman sınırlaması olmayan ama hikayesi olabilen kişisel playlistler.